вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці кажуць галоўным вынікам антысталінскага дакладу мікіты хрушчова на двадцатым з'ездзе кпсс была перамога над страхам Людзі раптам адчулі сябе вольнымі і шчаслівымі. Аднак мінула 30 гадоў і грамадства, ахопленае перастройкай, зноў загаварыла пра патрэбу вызвалення ад страху. З'явіўся бесцэнзурны друк, а мітынгі збіралі на плошчах сотні тысяч людзей, якія зноў пачуваліся вольнымі і шчаслівымі. І вось яшчэ 20 гадоў дадалося да летазлічэння. Беларусь падступілася да чарговых выбараў кіраўніка і альтэрнатыўныя кандыдаты зноў гавораць, што галоўная задача грамадства перамагчы страх. Здавалася б, гэтыя страхі проста пераследуюць нас хвалямі. Насамрэч страх адзін і той самы. Ягоныя атрыбуты амаль не змяніліся са сталінскіх часоў. Дзяржаўная прапаганда і вяршэнства волі кіраўніка над законам, наяўнасць палітычных зняволеных і цэнзура, калгасы і эканоміка па камандзе, пленамерная русіфікацыя і фальсіфікацыя гісторыі, ворагі ва ўсім свеце і ў самой Беларусі сталінскі страх быў толькі злёгку асветлены і хрушчоўскім дакладам і перастройкай а неўзабаве грамадства зноў вярталася ў цемру хлусні і няведання туды дзе і жыве страх іншымі словамі і 1956 і 86 гады даклад хрушчовая перастройка былі ў гісторыі беларускага народу толькі спробамі вызвалення ад страху прычым спробамі няўдалымі мы толькі адрывалі галаву ад гэтай да смерці страшнай падушкі і зараз жа галава сама падала назад у гэтым прынцыповая розніца згаданых падзеяў у нашай і ў расейскай гісторыі мы нікуды са сталіншчыны з гэтага паралюшу волі і воля выяўлення не выходзілі і не выйшлі да сёння а расейцы даўно жывуць іншымі страхамі а Як пісала праз 10 гадоў пасля хрушчоўскага дакладу амерыканская даследніца Ганна Арент, спробы рэабілітаваць Сталіны паўтараюцца зноў і зноў, але ніводная з гэтых спробаў не была зусім паспяховай і наўрад ці акажацца такой, калі не будуць у поўным аб'ёме адноўленыя тэрор і паліцэйскае кіраванне. Сталінскі страх для беларускага народу стаўся шматкроць больш моцным і трывалым паралюшам, чымся для народу расійскага, яшчэ і таму, што для нас дадаўся страх рассеі, які прапаганда ўбівала ў галовы людзей у выглядзе братняй любові і роднасці насамрэч гэтая любоў страх, які жыве ў многіх беларускіх сэрцах, як у вобразным выглядзе без рассіі мы прападём. Так і ў выглядзе газетных штампаў пра ролю расійскай рэвалюцыі ў вызваленні беларускіх сялян, альбо вырашальную расійскую дапамогу ў пасляваеннай адбудове рэспублікі, альбо ў сённяшніх пратанныя расійскія нафту і газ, дзякуючы якім у Беларусі захоўваецца стабільная абстаноўка. Thank you. сённяшняй перадачы мы будзем гаварыць пра страх не як пра нейкую інфернальную д'яблавую чорную руку з плацяной шафы, а як пра абсалютна рацыянальную з'яву, якую можна вызначыць, акрэсліць, Чаго ж я ўласна баюся разабраць наскладнікі і ўрэшце знайсці спосаб вызвалення, калі такі натуральна ёсць бо страх займае ў грамадстве вызначальнае месца таго, што мусіла б прыйсці яму на замену. А што гэта такое, мы не ведалі ні ў часы хрушчоўскага дакладу, ні ў часы перастройкі. Інакш, напэўна ж, змянілі б. Thank you. страх у народзе страшны тады, калі ён становіцца вызначальным. Маторам усяго грамадскага жыцця, калі ахоплівае ўсе сферы грамадскіх дачыненняў, калі выступае галоўным матывам нацыянальнага адзінства. Да прыкладу, у Даніі сёння гуляе страх перад мусульманскімі тэрарыстамі, але ён не з'яўляецца аніматорам жыцця, ані матывам адзінства калі б так здарылася мы б вельмі хутка не пазналі даніі якая ператварылася бо адну з краінаў трэцяга свету з паралюшаванай эканомікай і грамадскай думкай страх заўсёды паралюшуе прытупляе скоўвае а але у тым і рэч што галоўны мотор жыцця і матыў нацыянальнага аб'яднання ў даніі не страх а нешта іншае тое што нам сёння можа і не падысці бо ў нас яно называецца ледзьве не лаянкавым словом нацыяналізм самоее страшнае слово ў лукашэнкавай прапагандзе слова якога страшыцца ў нас і ладная частка насельніцтва нацыяналізм прыйшоў на змену колішняму страху і ў тых краінах, якія зусім нядаўна канчаткова парвалі са спадчынай сталінізму і далучыліся да еўрапейскай супольнасці. Яны могуць і не называць гэта нацыяналізмам прыярытэт роднай мовы і сваёй культуры адзінства нацыянальнага паходжання гэтыя з'явы яднаюць народ вызвалены ад страху найлепшым чынам і самі сабой разумеюцца яны сталі нечым накшталт праяваў грамадскай гігіены аднак згледзяшча цяперашняй лукашэнкаўскай прапаганды гэта ўсё бясспрэчна нацыяналізм і гэта найгоршае што толькі можна прыдумаць. я не буду апраўдваць нацыяналізм. Па-першае, сэнс ягоны любі сваё і не патрабуе ніякіх апраўданняў, а па-другое, рэалізаваць гэты сэнс можна по-рознаму. Для некага любіць сваё выяўляецца толькі ў тым, каб ненавідзець чужое. Усё залежыць ад ступені цывілізаванасці чалавека і грамадства. Скажам, у Беларусі да сёння праводзіцца палітыка нянавісці да свайго і абагаўлення ўсяго суседскага маю на ўвазе расійскага і гэта таксама нацыяналізм але не сапраўдны фальшывы бо такі нацыяналізм не можа замяніць сабою страху чалавека перад сістэмай ён наадварот спрыяе гэтаму страху Такім чынам страх перад сістэмай кантрактнай пенсійнай рэпрэсіўнай, Вось тое, што нас сёння яднае як нацыю і грамадства і служыць маторам нашага жыцця. Я знайшоў верш Ларысы Генніюш, напісаны ў далёкія застойныя гады і падзівіўся таму, наколькі ён актуальны цяпер. Страх за праўду кінуцца ў бой. Страх не дагадзіць акупантам. Быць у дома самім сабой, чалавекам быць, страх пракляты. Суд задумкі вольны размах, воля толькі продажнаму слову. Беларусам быць тройчы страх, страх валодаць родную мовай, страх у чужыне сваіх братоў перад здзекам страх не скарыцца страх маліцца на мове бацькоў дзікі страх на агул маліцца страх што ўвечары каляда і за сына што пойдзе ў школу страх што бліжняга не прадаў страх што чэсны што не жывёла а брыгадзіраў страх на сяле, страх падлізаў змяіных всюды, страх хадзіць па сваёй зямле, дзе начальнікі і іуды. Страх гуманнасці дабраты перад рускім страх перад ляхам. Мы ж не горшыя, што ж браты, можа, хопіць гэтага страху. калі грамадства доўгі час жыве ў страху перад сістэмай яно прызвычайваецца да гэтага і перастае заўважаць ці аналізаваць свой страх бо яно не ведае альтэрнатывы. Уся справа нават не ў змене кіраўніка і не ў змене сістэмы, а ў змене грамадскай думкі, матору жыцця і матыву аб'яднання. Калі думка замбаваная небяспекай нацыяналізму, ёй папросту няма куды вызваліцца ад страху, няма на што гэты страх памяняць. Ці мог бы сёння кандыдату прэзідэнты ісці пад лёзунгамі нацыянальнага адраджэння нацыянальнага адзінства і нацыяналізму у дацкім разуменні гэтага слова. Палітычныя практыкі кажуць, што не мог бы. Народ бы не падтрымаў, бо звязвае нацыяналізм з радыкальнай русафобіяй пазняка не магу з гэтым пагадзіцца. Па-першае, таму, што ніхто ніколі не спрабаваў. Па-другое, таму, што іншай дарогі вызвалення ад страху для Беларусі, апроч дацкага нацыяналізму не відаць. З усіх нашых бліжніх і далейшых суседзяў, якія вызваліліся ад страху, ніякім іншым шляхам не пайшоў ніхто. Па-трэцяе, скуль ведаць, што канкурэнцыя з пазняком у справе нацыянальнай альтэрнатывы прынізіць іншага лідара, а не ўзнясе яго ў фаварыты. Радыё свабода вострая брама. Страх перад сістэмай не дазваляе беларусам казаць і рабіць тое, што яны хочуць. Гэты страх не змяніўся са сталінскіх часоў. Музыка грамадства пагружаецца ў страх амаль незаўважна для сябе самога. Па радыё свабода людзі ўжо просяць іхныя прозвішчы не называць. А вось на менскай вуліцы адказваць на нашы апытанні яшчэ пакуль не адмаўляюцца. Пытанне было такое, чаго вы больш за ўсё баіцёся ў жыцці. Ну, за жизнь дзяцей, конечно, і за іх судьбу, да, так, как она ў них сложится. Бояться ничего не боюсь, а вот э, за детей беспокоюсь. Ну, за детей боюсь. Больше всего боюсь за детей. Как детям жилось добро. За детей. Ну, постоянного напряжения. В ожидании неприятностей жизни проходит. Больше всего, наверное, за, за близких. Страсть из близких. Это вельми, вельми страшно для меня. Наверное, скорее всего, здоровье. Да, не, конечно, здоровье и неопределенности жизни. Ничего не боюсь. Абсолютно. Безработица. Я ничего не боюсь. Абсолютно. У меня все по плану идет. Никаких проблем. Все <laughs> прекрасно. У меня все стабильно. Да, ну, наверное, ничего. Спида. <laughs> Все. Что я боюсь? Все боятся смерти, наверное. Самое главное. Войны и конца света. На самом деле. Все в жизни, ну не знаю, все приложится, работа, можно найти другую работу. Смерть близких тоже можно пережить. Смерти вообще я не боюсь. Ну, а чого я боюся, коли просто про быт, так я боюсь быть бездопоможною. За детей, конечно. Ну, чтобы у них работа была постоянно, заработок ну, хороший. зарабатывали. А так, э, знаете, какая у нас? Мы пенсионеры, и получаем небольшую пенсию. Это, как говорят, мы шли, вот и говорили, что это смешная пенсия. Вот. А в основном переживаем из-за детей что у них жизнь такая, тоже трудятся, копейки получают, вот и все. Ну, наверное, за детей, за внучек. Чтобы здоровье у них было, счастье, чтобы будущее у них было хорошее. Нестабильность в стране. От этого зависит и, и все остальное. Если будет стабильное, стабильное положение в государстве, то будет у нас и учеба, и работа, и, и все. Быть здоровым надо. За близких, за родных. Я уже ничего не боюсь. Больше всего я у житті боюсь это неразумение. ничего не боюсь. Все нормально, все хорошо и считаю, что нормально идем в нужном направлении. Александр Рыгорыша, потому что люди пропадают. большасць апытаных баяцца за дзяцей. Гэта прыродны страх, што базуецца на інстынкце працягу роду. У сілу сваёй прыроды і няведання самага галоўнага пра гэтае жыццё чалавек не можа жыць без страху увогуле. Уся справа ў тым, які гэта страх калі чалавекам кіруе страх перад сістэмай кантрактнай або пенсійнай тады чалавек ахвяруе ўсім абы застацца ў сістэме абы працягнулі кантракт і рэгулярна давалі пенсію такі чалавек ніколі не выйдзе на пляц мы кажам перамажыў сабе страх але не прапануем груба кажучы іншага страху адносна якога страх перад сістэмай аказаўся б слабейшаму Адна рэч невядомасць жыцця, перад якой усе смяротныя роўны і зусім іншая невядомасць сістэмы. Антычная прыказка сцвярджае, што ўсіх багоў стварыў страх. Іншая кажа яшчэ больш проста: Бог гэта і ёсць страх. Суд Божы называецца страшным судом ёсць і такі панятак як страх Божы. У старажытным і патаўскім летапісе чытаем пра войшалка, які разам са сваім бацькам мяндоўгам трапіў у наваградак і тут прыняў хрысціянства. Дагэтуль войшалк паганец апісваецца як жорсткі воін забойца, калі жа убяшыць каго, тогда весел бяшыць. Але святло хрысціянскай веры кардынальна змяняе яго асобу внідзе страх Божий в сердце яго. Божы страх па вялікім рахунку ёсць страхам ва ўласнай душы, найвялікшай адказнасцю перад самім сабой. А страх прэзідэнцкі па сутнасці сваёй страх адміністрацыі. Ён сталінскі, які з гэтых страхаў у табе перамагае, такія і твае паводзіны ў грамадстве. Калі страх Божы ўзвялічвае чалавека, дык страх перад правіцелем знішчае асобу яшчэ ў старым запавеце мы знаходзім сведчанне таго як страх Божы адрозніваецца ад страху сістэмы настаўляючы суддзяў юдэйскі цар язафат кажа ім глядзеце што вы робіце вы чыніце не суд чалавечы а суд господа Дык вось хай будзе страх гасподні на вас дзейце абачліва бо няма ў господа бога нашага няпраўды ні няўвагі да асобы ні хабарніцтва і даў ім загад, кажучы: так дзейце ў страху гасподнім з вернасцю і з чыстым сэрцам. Страх Божы ў гэтых прынамсі словах, якія, дарэчы, па-беларуску цытаваліся яшчэ ў статуце вялікае княства ў 16 стагоддзі, гэты страх Божы выступае ў ролі таго, што мы сёння назвалі б сумленнем. Панятак страху Божага цяжка даецца для разумення бязбожніку альбо праваслаўнаму атэісту. Некалі Леў Талстой заўважыў, што страх смерці паходзіць ад таго, што людзі прымаюць за жыццё адну маленькую іх жа фальшывым уяўленнем абмежаваную частку яго. Сэнс гэтых словаў не прабіўся праз матэрыялістычную браню народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. Далей я працытую ягоны дзённікавы запіс, які, на маю думку, вельмі блізкі для многіх беларусаў, просто як крык душы. Учора Мікола Мятліцкі прынёс сігнал кнігі роздум на апошнім перагоне дзённікі 1981-94 гадоў. Кніга, якой нельга не парадавацца, выдатна аформлена 35 аўтарскіх аркушаў але замест радасці я адчуў трывогу ледзь не страх больш за тры гады кніга знаходзілася ў вытворчасці перагледзеў дакараю ельцына шушкевіча краўчука крытычна адзываюся пра нашага маладога прэзідэнта вось гэта трывожыць подхалімы могуць паказаць яму гэтыя мясціны як ён зрэагуе брыдоты пра яго пішуць многа але я ні ў якім разе не ачарніцель Я сур'ёзны крытык, добразычлівы. Акрамя таго, за гэтыя гады ўмацавалася маё пазітыўнае стаўленне да прэзідэнта. Ён малайчына, яго палітыка імпануе. Я і тады напісаў: акцёр, палітык. Ніякай абразы, палітыку трэба быць акцёрам. На мяне могуць уз'есціся некаторыя з прэзідэнцкага акружэння за сцверджанне, што акружэнне ён падабраў сабе не лепшае, але за чатыры гады яно амаль усё змянілася прыйшлі маладыя. Адным словом добрая кніга, а радасці нямнога. Віною моя падазронасць. Я баязлівец. А чаго баяцца ў маім узросце? Няма чаго. Нават смерці не трэба баяцца. Не трэба. Але нельга не баяцца. Леў Талстой нават баяўся, даводзячы самому сабе, што гэта вызваленне. Ад чаго вызваленне? Божы наводзіць на развагі пра вяршэнства страху ў чалавечай натуры. Інакш кажучы, нельга адначасова кіравацца страхам Божым, які вызваляе і акрыляе тваю асобу і страхам перад лукашэнкам, які паралізуе тваё сумленне. Аднак рэлігійны матыў, дзейсны для грамадзянскай пазіцыі канкрэтнага чалавека, не можа ў Беларусі стаць матывам аб'яднання нацыі, як гэта бывала ў іншых краінах рэч тут не ў шмат канфесійнасці беларусаў. Шматканфесійнасць сама па сабе не перашкода. Справа ў розных адносінах улады да розных канфесіяў. У такіх умовах шматканфесійнасць становіцца інструментам раз'яднання нацыі пачнем падводзіць рысу каб сталінскі страх у грамадстве які выступае ў ролі рухавіка і фактара аб'яднання нацыі замяніць нечым іншым мы сёння не маем таго што мелі нашы суседзі мы не маем нацыяналізму бо ён нам варожы і не маем Божага страху выніку прадуманай палітыкі рэжыму ў грамадстве пасяляецца перакананне што мы народ у прынцыпе бязбожны і бязродны таму апошняй рысай страшным судом для нас будзе суд бацькі атамана мы людзі нябожыя і не беларускія а як любяць паўтараць лукашэнкавы чыноўнікі государывы это значыць прэзідэнцкія стан масавай свядомасці сёння вельмі мала чым адрозніваецца ад часоў хрушчоўскага дакладу на двадцатым з'ездзе кпсс Это значыць, што мы знаходзімся ў самым азбучным пачатку нашай гісторыі, які Нл Гілевіч трапна выказаў радкамі. Любоў і страх адвеку розны трымаюць след між палыну. Любоў глядзіць на край свой родны, а страх глядзіць на калыму. Мала перамагчы страх. Сталінскі страх, як мы пераканаліся, самаўзнаўляецца, бо выконвае свае функцыі ў грамадстве, аб'ядноўвае і мабілізуе. Таму яго можна толькі замяніць. Вось бадай адзінае, што можа абнадзеіць. Рэч у тым, што страх грамадства перад правіцелем заўсёды ўзаемны. Але замяніць свой страх і праз гэта вызваліцца ад яго можа толькі грамадства. Thank you.